نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu shaykh sa'id bin ali bin wahaf al-qahtani rahmatullahi alai bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon yin karatu daidai da fassara karatu daidai da kuma aikata daidai muna roƙon Allah ya yi rahama da gafara da yafiya da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da kuma zuriyarmu gaba daya muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya kuma ɗauki rayuwar mu akan imani muna aiki da wannan dama muna jaje ga yan uwa yan kasuwa a jihar Kano da na samu labari jiya cewa an yi gobara ko a kasuwar kurmi ko o kasuwar kwari ko a kasuwar kwari da kuma jaje zuwa ga waɗanda Allah ta'ala ya jarraba su daga jihar Neja su ma za su da ruwa a cikin jirgi ya kifa da su da dama sun rasu a waɗannan da kuma duk wani wuri da aka yi jaraba watakila ba mu da labari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka rasu Allah ta'ala ya ji kansu ayyukansu na ƙware Allah ya karɓa kurakuransu Allah ta'ala ya yafe musu wanda suka yi asara na dukiya muna roƙon Allah ta'ala ya canja musu da mafi alkhairi dukkan a cikin waɗannan guda biyu waɗanda suka shiga cikin jarrabawa kowace iri Allah ya sa mu jarrabawa da kamar yadda muka sani masu imani ba su rabuwa da jarrabawa a wurin Allah wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatkum musibah قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كما يديك أبقر آية تدريد همسن دبير ددريد همسن دشدة ددريد همسن دبقر dukkan jarrabawa da Allah yake mana ko ƴan uwanmu Allah ya bamu ikon cin jarrabawa za mu ci gaba da darasi a littafin mu na hisnul muslim insha Allah yau muna uku ne ko daren hudu ga watan rabi'u sani hijira shekara ta 1446 insha Allah darasi na nawa ne yau darasi na 35 a wannan littafi akan babi na nawa za a tashi to in ka gane inda za a tashi bismillah fakara ikra وقال نعم. صلى الله عليه وسلم نعم. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت من ذكرت عنده من ذكرت عنده فلم يصلي علي muna cikin babu salati fadilus salati ala nabi babi na ɗari da bakwai sati da ya gabata mun yi abin da ake cewa a tsangaya wai kwanan jeji shine ka bar inda ka tashi baka isa inda za ka je ba a ka'idan kwana ana kwana ne a ƙarshen babi sai a tashi a farko tun da babin ba su da girma to idan aka ce ka yi kwanan jeji a tsangaya ka fita daga gida kuma baka isa inda zaka je ka ba to sai a ce yayi kwanan jeji waɗannan terminologies ne na mu gardawa mutanen tsangaya ko mutum ne wanda suka gatan tsangaya a nan a san yanzu masu tsangaya sun kai daya wanda ya daga hannun tsangaya ta maybe dai an samu kusan mutum maybe zai kai arba'in ko sama da haka Eh, karatu ne mai amfani wajen haddan ƙur'ani da koyawa mutum juriya da kuma taimaka wajen sanin girman ƙur'ani da kuma yin hadda wacce take gangariya duk wanda ya karatun tsangaya to wahalar karatu ya kare a wurin in ka san karatun boko da ake in ka kwatanta da na tsangaya to gaskiya bi wacce kashi goma cikin ɗarin wahalar <coughs> tsangaya ba Allah ta'ala shi samu wanye lafiya don haka babi da ke bayani akan falalan yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati mun karanta hadisai guda biyu a babin nan sati da ya gabata hadisi na farko shine wanda fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara hadisin da muka ce riwaya ne na abu huraira radiyallahu anhu yana cikin sahihu muslim hadisi na 408 cewa duk wanda ya wafiyayyen halitta salati guda daya to Allah zai masa guda goma la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ka masa guda daya Allah zai maka guda goma ai gara sa ta kai iyaka yau da ikon Allah za mu tashi akan hadisi na 221 wa qala alaihi salatu wassalam manzon Allah tsira da aminci sabbata tabbata a gare shi yana cewa albakhil manzukirtu man dhukirtu indahu falam yusalli alaihi asali zabgegen marowaci tantirin marowaci professional marowaci ko shine wanda aka ambace ni gaba gare shi amma bai yi mini salati ba don haka idan kana neman haƙiƙanin marowaci kuma ya ce albakhil sai kashi bil ma'arifa wato definite bai ma kashi indefinite ba sai kashi definite albakhil asalin marowacin wato original marowaci wanda yake professional marowaci shine wanda gaba gare shi a kira sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma shi ake nufi amma ya gagara buɗe bakinsa ya ce sallallahu alaihi wasallam wannan hadithi riwaya ne na aliyu bin abi talibin radiyallahu an hadithin yana cikin sahihul jami na sheikh muhammad nasir rahmatullahi alaihi ta hakiki nasa a hadithi na 2787 don haka duk inda aka ce ka tara marowata to ai marowaci na farko shine wanda aka kira sunan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya gagare mar salati shine marowaci na farko me yasa aka kira shi cikakken marowaci saboda asalin rowa shine rowar da ta wuce makwabcinka ko amininka ya zama hatta kanka kana yi wa rowa idan kai wa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam salati dai Allah zai maka nawa guda goma a hadisin muslim hadisin 408 sai ka ƙi dalilin kaki masa sai kai asaran guda goma da Allah zai maka ai kaga kenan ba wai rowar ka ta kare akan rowa wa makwabcinka ko makusancinka ba a'a rowar ta ƙetare ta kai har kanka kake wa rowa wannan shine abin da ya qualifying din sai zama asalin mafi girman marowaci daga wannan ya sa wasu malamai kamar irin Imam Tahawi Abu Ja'far rahmatullahi alaihi suna da fahimtar cewa duk inda aka kira sunan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a mar salati duk inda aka kira sunansa wajibi ne sai kai salati in za a maimaita sunan a zama ɗaya sau ɗari to sai kai salati sau ɗari in za a maimaita sau hamsin sai ka maimaita sau hamsin in dai sunan ake nufi to sai ka tsaya kamar salati sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke ga in kai a zama ɗaya aƙalla sau ɗaya suna ga wannan yana iya wadatarwa kamar irin imamu malik rahmatullahi alai imamu abu hanifa da makamantansu dogaransu da wadansu suka ce ai ayar da ta ce yi salati ba ta iyakance ba cewa ta yi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai suka ce ai Allah da mala'iku suna marsalati ya ku masu imani cikin suratul ahzab aya ta nawa ta 56 ko na'am don haka sai Allah ya ce inna da Allah mu ji dadin magana inna wa mala'ikatahu lalle Allah da mala'ikunsa yusalluna alan nabi suna yi wa annabin salati sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani kamar da ibn mas'ud radiyallahu anhu ke fada Allah bai kira masu imani da wannan suna na daraja wannan title mai asali mai dadi sai don ɗayan biyu ko a ce mu yi mu yi ko a ce mu bari mu ce mun bari to anan umarni ne ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima so kula ga wannan sai suka ce ai an yi umarni ba a faɗi adali ba ala ayi halin abin da ya fi kubutarwa duk inda aka kira sunansa matukar shi ake nufi kana da fursa to kamar salati in akwai uzurin da ya hana ka karɓaɓɓe a wurin Allah muna fatan wannan ko babu zunubi akai saboda Allah bai dora wa rai sai iya abin da ran nan za ta iya yi amma dai mu dage ya zama duk inda aka kira sunansa mu yawaita yi mar salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai falala akwai daraja akwai garabasa mafhum tayyib daga cikin falala na marsalati manya da muka kira da wanda bamu mu kira ba na farko shine idan ka bar salati Allah zai maka guda goma na biyu yi marsalati yana sa a samu lada mai yawan gaske na uku yi wa fiyayyen halitta salati salasalam yana zama kafara ne na zunubai na hudu yana zama dalilin idan ka yi addu'a da kamar salati a farkonta da ƙarshe ana fatan insha Allah wannan addu'a karɓaɓɓiya ce a wurin Allah na biyar imar yawan salati yana ƙara mana ƙaunarsa da kuma biyayya zuwa ga karantarwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shida insha Allah ta'ala zai samu shiga cikin cetonsa gobe kiyama saboda kowa a cikin mu yana da bukatan wannan daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi akwai ash-shafa'a al akwai ash-shafa'a as na bakwai yi mar salati da ikon Allah yawan yi yana wanke zuciya ya zama kana da nagartacciyar zuciya zuciya mai inganci wacce take cike da imani insha Allah ta'ala yawan yi mar salati yana kawo peace of mind ka rika samun wani irin nutsuwa a ranka ka rika samun farin ciki ya zama duk wani abu da ke damun mutane kai bai dame ka ba wannan kaɗan ne daga cikin ka duba jala'ul afham fi fadli salati wa salam ala muhammadin khairil anam na Ibnu al-qayyim rahmatullahi alayhi ya kawo gara fasa da dama akan yi wa fiyayyen halitta salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na gaba bismillah fatara وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني في الأرض يبلغوني أمة السلام من أمة السلام وقال صلى الله عليه وآله وسلم في ينهلتا يتي إن الله للي inna lillahi mala'ikatan lalle Allah yana da mala'iku sayyahin wato daga kalmar siyaha ne saha wato Allah yana da mala'iku masu yawo a bayan ƙasa ka ce mala'iku ‘yan tourism su shiga nan su fita nan su shiga nan su fita nan daga wato tourism ake nufi fil ardi a bayan ƙasa ko ina suna nan huni min ummati assalam a duk inda aka mun salati a cikin al'ummata da ikon Allah suna isar da wannan salati zuwa gare ni don haka idan kai salati a Abuja za su isar masa idan kai a Bauchi za su isar masa in kai a kaduna za su isar masa in kai a borno za su isar masa in kai a gombe za su isar masa in kai a lagos za su isar maka in kai a america za su isar in kai a ghana za su isar in kai a niger za su iso in ka je can china kai akwai wannan mala'iku suna isar da salati zuwa gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk time da kai tsira da aminci gare shi insha Allah ta'ala wannan yana isa wannan hadisi riwaya ne na babban malamin Qur'ani a cikin sahabbai shine Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu Imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhi ka hadisin a littafin sa na Sunan an-Nasa'i volume na uku namba na 43 cewa hadisi ne wanda yake mai kyawu kula ga wannan a ko ina muka yi salati insha Allah ta'ala wannan yana isa zuwa gare shi in mun samu kanmu a garin madina mukan je har kan kabarinsa mu yi sallama da shi da manya-manyan almajiransa kuma sarakanansa kuma abokanansa abubakar da umar radiyallahu alhuma insha Allah in ka je wajen kuma ka samu dama yana da kyau a ziyarce shi a mar sallama sannan waɗannan manya-manyan sahabbai su ma a musu sallama sannan ga baƙi ulgarkat bayan masallaci a ciki a magana mafi inganci akwai sama da sahabi dubu goma da ke kwanci a wurin in ka samu dama ka je ka musu sallama ka ziyarce su assalamu alaikum ya ahalar diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insha Allahu bikum lahikun sai a je a musu sallama kamar yadda ya zo a hadithin muslim ko hadisi na 974 sai a musu sallama akwai shuhada uhud wanda suka yi shahada a filin wa duka ba su da rata da indiya kabarin fiyayyen halitta yake sallallahu alaihi wasallam suna gari daya mafhum tayyib don haka Allah yana da mala'iku masu tourism masu yawo a bayan kasa duk inda aka bar salati ana isar da wannan salati zuwa gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام حتى أرد عليه السلام وقال صلى الله عليه وآله وسلم fiyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi ya ce ma ahadin babu mutum ɗaya yusallimu alayya wanda zai yi salati a kaina illa face raddallahu alayya ruhi Allah ta'ala ya dawo mini da raina hatta a rudda alaihi salam har na samu ifan mai da wannan sallama zuwa gare shi idan kamar salati ko kamar sallama Allah ta'ala yana dawo masa da ransa sai ya amsa maka wannan salati ko sallama da wannan asali hadithi ne riwaya na abu huraira radiyallahu an abrahman bin sakhar kuma Imam abu dawud ya kashi a cikin sunan nasa hadithi na 421 kuma a ta hakiki na sunan abi babban malamin hadithi sheikh muhammad nasiruddin albani allah ya masa rahama ya ce hadithi din yana da kyau don haka lokacin da muka bar salati ko sallama allah yana dawo masa da ransa sai ya amsa mana wannan salati ko sallama da muka masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so da haka wannan ke kara bayyana mana muhimmancin yin salati gare shi da kuma yin sallama gare shi musamman ga waɗanda Allah ta'ala ya musu baiwa da samun dama na ziyartar garin Madina wato masallacin fiyayyar halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wuri ne mai daraja kuma na rayu wurare da dama a duniya ko na lokaci mai tsawo ko ɗan kaɗan babu inda na zauna na san yana da daɗin rayuwa garin da ya fi kowanne daɗi na rayuwa a gari ne da har a yau shi ne garin madina wurare da dama da mutum ya zauna babu inda ya kai garin madina kuma duk falalan makka in kashe kaga ka'aba akwai daɗi akwai jin daɗi amma in dai wai ka zauna ne ka sarara so duk wanda ya shiga garin madina ya san madina nan ba ɗaya ne kan kat ne ko ina sai dai biyo baya na ga wani ba kano ya yi haka kayan da ke wai an ce sai a ce wai gari ba kano ba dajin allah in na gamu da ba kano a maka ko madina sai in fada in yace dajin allah sai in ce har na sai ce a ah, abin da abin da na ce ba kano ya ji tsoro wato in ka gamu da ba kano a maka ko madina ka ce gari ba kano ba sai ce dajin allah sai ka ce da nan zai ah, abin da nufi da <laughs> ya sallama kenan ya ji tsoro so so so kana kanawa gari ba kano ba dajin Allah amma ban da makka da madina <laughs> madina Allah ya kira ta madina a ƙur'ani makka Allah ya kira ta ummul ƙura dukkan cities ɗin duniya to gama masu a can <laughs> Eh, muna son kano muna son kanawa ma dai ban yi zaton sunan yanzu a ƙura'ani ba ina aron momi suke ina suke eh, ko yanzu ina kanawan suke dai ina kanawa ah, ga sunantun ko ya zo ne karmu wuce ba mu ba ku dama ba ko ya zo ne shi so gari ba kano ba amma banda maka da madina go? kai ma ka ba da gari ke da da shi yasa yiwuwar fiyayyen halitta annabi muhammad salasalam salati iya da falala ai kai darajar fiyayyen halitta ta kai iyaka in ka duba wannan aya ta haza inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah bai halicci ɗan adam mai daraja irin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a yi jarumi irinsa ba ba a yi mutum mai kyauta irin annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a yi mai kyawawan ɗabi'u irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba a yi mai faɗan gaskiya da adalci da rikon amana irinsa ba wa qala allah qad arsaltu abdan yaqulu al-haqq inna fa'al bala'u shahidtu bihi wa qaumi saddaquhu fa qultum ma nuhibbu wa ma nasha'u wa qala allah qad yassartu juddan humul ansaru قربة هل لقاء لنا في كل يوم من مؤد سباب أو قتال أو إجاء فنحكم بالقوافي من أجانا ونضرب حين تختلط الدماء صنص إباداني binsa imani ne sallamawa zuwa gare shi shi yake mai da kai tacaccen bawan Allah na bare duk abin da ya faɗa ko imaninka bai kai ka iya aikata ba kawai sai ka sallama kai shuru bakinka alaikum النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله يسام وني لا فيها بابي نفريدا تقسكو نعم فكرة إفشاء السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم إفشاء السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة ifsha'us salam watsa sallama ita sallama da ake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu addini bai karantar da mu ba ana watsa ta ne kamar yadda ake diban hatsi a watsa wa baru ko kaji su ce. ba ka gajiya da ita assalamu alaikum wa barakatuh assalamu alaikum wa barakatuh assalamu alaikum wa barakatuh assalamu alaikum duk inda ka je ka rika watsa sallama shi yasa aka ce ifsha'u salam watsa sallama duba ma'anarta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata akan ku da rahamarsa da albarkarsa don Allah duk duniya akwai wani gaisuwa da ya kai wannan good morning ya kai shi good evening ya kai shi good afternoon ya kai shi hello ya kai shi <laughs> wani abu ai sai addini shi yasa wallahi babu wayewa a duniya kaman ka zama baban Allah na farashi babu wani yanzu wani yana ga wai burgiya ne good evening to me amfaninsa ko da dai ni da kai mun yi saɓani akwai zunubi ko babu mun dai ijima'i cewa dai babu lada a cikinsa ko akwai lada da zo a kansa ina ce good evening cikin na gaishe ka wani lada ne a ciki amma sai na kalle ka na ce may Allah's peace mercy and blessings be upon you don Allah yanzu ɗaya ne da good evening ko good afternoon ko hello sun yi kama ko a turancen aka fasara sun yi kama da juna gaya mun wani gaisuwa da ko wani salutation da ake yi da ya kama da wannan a kowane yare a duniya babu shi shi ya sa ƙa'ida fa wai riko da addini ya kan mai da mutum wayayye ne fa ba ba ƙauye ba ba ba ƙauye kake da ba musamman Allah ya taimake ka ka karanta addini ka sani ka yi karatun zamani sannan kuma ka san mai duniya ke ciki insha Allah ta'ala ko a rabon duniya ko aka bawa asalin ɗiban fari kai ba ba kauye ba ne kuma a cikin dukkan karatu da ilimi babu karatun da ya kai tsarin Allah muhimmanci muna karantar da kannanmu ‘ya'yanmu almajiranmu kowa da ya ka karanta medicine da ya ka karanta engineering da ya ka yi computer science da ya ka karanta kaza duk suna da muhimmanci ka yi digiri ka yi msc ka yi phd duk suna da muhimmanci amma babu karatun da ya kai kasan allah ka bauta masa daidai saboda shi karatun addini kai tsaye yake gyara alaka tsakaninka da Allah karatun zamani kana iya shiga aljanna da shi amma shi indirectly kake aiki da shi ba wai kai tsaye shi ne bautar Allah ba yanzu nan karatun addini muke zaman da muke ibada muke kuma a sunnace a yanzu a cikin dausayin aljanna muke zaune wanda ya bar gidansa ya taho nan Nasi ya ce ya kama Allah ya sauwake mar hanyar shiga aljanna ne to ina kake samun wannan a wani wuri ba irin wannan ba kuma fa sauwakewan Allah ne ka samu tayin ka je ka zauna kana kokarin sanin Allah ka bauta masa wani Allah bai sauwake masa haka ba idan ya ga sai yanzu awa ɗaya kuna zaune ana wa'azi in ka gayyato wanda bai saba jin karatun addini ba a minti goma zai fara hamma haka duk ya gaji ya duba agogo ya ɗauki waya ya ganna ya matsa ya ta dube dube a duk minti uku sai ya kalli agogo ya duba shi ya gama gajiya amma idan kwallon kafa ake yi zai awa ɗaya da minti talatin yana kallo kai ko half time aka tafi baya iya matsa gindin talabijin kuma zai iya tashi daga nan ya tafi ingila manchester ya kalli manchester united ko city ko ya je spain ya kalli barcelona ko real madrid ko ya tafi jaman ya kalli bayan munich ya sayi tiket ya kama hotel ya je ya tafi filin wallon ya zauna cin da ke goyon baya kuma a ci su <laughs> asara goma kuma a ci su amma shi wanda ya tafi ingila kallon kwallo yana tunanin wai wanda ya fito kilomita biyar ya zo masallaci ya ji karantarwa wai zai wake kai ku dai kuna da kokari awa dai ana wazi amma shi in aka kai minti casa'in ana wani ko kwata final ko semi final sha'awa ma yake yi a tafi irin extra time don ma ta ci gaba kawai amma shi bai gaji ba shi yasa akwai bin Allah sanin Allah sauwakewa ne na Allah ba wayan mutum ba ne kuma sau da dama mu fa cewa shirya ita take da wahala bata kyauta ne bati ne suddan ita bata kyauta ne idan kana son shirya ka zama mumini shine sai da tashi ana kiyamun laili ana azumin nafila ka gani kana sha'awan ka ne ka rinsa ganin ka subhanallah astaghfirullah ka kawar kunnan kana dan son ji eh, kida kana da dan hanawa kamar wani ustaz da ji kida yace haramun ne amma wallahi da dadi kana dan ji kana toshewa kana sadaka kana kaza da haka ake gyara imani kuma ana zuwa makaranta ana koyon karatu amma in mutum fa yana so ya zama batacce babu makarantar koyon bata shi bata automatic ne daga ya ce ya bata to ya bata shi ba a zuwa sukula koya babu wani majalisi da ake zama a koyi bata Allah ya ji kammala abba aji ya ce kowane mutum iya da shiriya da bata yace mu da muke karantar da addini inda fada bata halal ne inda Allah ya halatar da idan muna duniyanci dan duniya sai ya rena kansa karka ga wani wai kullun abotan Allah ka dauka wai bai iya dunancin bane inda duniyancin halal ne idan ya fara za ka gane kai dan primary school ne baka ma bincin da ake amma baya yi don akwai abin da Allah ya ce ayi akwai wanda Allah ya ce kada ayi yana ta kokari ya bi Allah a inda Allah ya ce a bi shi ya nisanci sabon Allah inda aka ce a nisanta shi sa dukkan karantarwa na addini babu ƙauyanci a musulunci babu bakauyanci a cikin gabaɗe karantarwa sannan babu karantarwan addini da wai take da karancin compatibility da wani zamani tun daga farkon duniya har ta kare Allah ne ya yi ta don aka shi ya ba mu divine manual ƙur'ani da kuma aiko yin halitta tun da kwa duniya tasa ce ai shi ya fi kowa sanin yaya za a yi rayuwa a cikinta idan ka sayi motan toyota ai kana kiyaye manual mai aka faɗa in tana sabuwa man ta saba sai ce ka kai ta kamfanin a gyara saboda me kamfanin sun fi kowa iya gyara ta mu din nan Allah ne ya halice mu duniyan nan ta ne shi yayi ta sai hada mu a cikin ta don haka duk duniya ba mai ba mu manuwal din rayuwa a duniya kamar wanda ya halice mu ya halicci duniyan ya rayar da mu shine Allah subhanahu wataala don haka watsa sallama iya daga cikin mafi muhimmancin karantarwar addini assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh amincin Allah da rahamarsa da albarkarsa ta tabbata a kanku may Allah's peace mercy and blessings be upon you mu yi ta watsa sallama mafu tayyib qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin sabbata a gare shi yace la tadkhulul jannata ba za ku shiga aljanna ba hatta tu'minu har sai kun yi imani abubuwa guda uku ya kira wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku yi imani ba har sai kun so junanku awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbatum shin bazan koya muku wani abu ba da in kun aikata za ku rika son junanku sai ya ce shi ne afshus salama bainakum ku rika watsa sallama tsakaninku wannan hadisi iya da manya-manyan darussa guda uku kuma rike su su ne asalin foundation din shiga aljanna hadisi riwaya ne na abu huraira radiyallahu an iya cikin sahihu muslim hadisi na hamsin da hudu. manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya karantar da mu manya-manyan ababe guda uku na farko yace la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba wallahi sai kun yi imani imani prerequisite ne na shiga aljanna ba a shiga aljanna babu imani sai kun zama masu imani da Allah da ya halicce ku don haka ba za ku shiga aljanna ba sai da imani kuma mun san arkanul iman ga ma hadisin ibnu umar nan arba'una hadis ko hadisi na biyu ga rukunan imani guda nawa guda shida dole sai mun yi imani da Allah kuma imani ba a baki kadai ba imani i'tiqadi da qaulun da amalun kamar yadda malam mai risala ya fara ko wala yakmalu qaulul iman illa bil amal wala qaulun wala amalun illa bin niyya wala qaulun wala amalun wala niyya illa bi muwafaqati sunnah so da haka dole imani baya cika sai an gwama shi da aiki shi yasa al-hasan ibnu abil hasan al-basri rahmatullahi alayhi na cewa laysa al-iman bitahalli wala bitamanni walakin al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal shi imani ba abu ne kawai na burace burace ba kowa ce a ah, mun yi imani hakikanin imani shi ne abin da ya tabbata a zuciya kuma ayyuka suka dace da itikadin zuciya da yasa a musulunci maratib ne akwai maqamul islam maqamul iman maqamul ihsan matakai ne guda uku in ka zama musulmi bai isa ba sai ka samu promotion zuwa mumini in ka zama mumini bai isa ba sai ka yi ta kokari ka samu promotion zuwa ihsani ka zama muhsini mafhum tayyib da haka la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku yi imani ba har sai kun so junanku addini baya yiwa sai ana soyayya don Allah soyayya don me don Allah shi yasa babin alwala'u barau a babin addini babi ne mai zaman kansa dake da alaka da itikadinka da Allah Wa ya dace ka so waye dace ka ki Allah bai bashi a zube ba dole akwai sharuɗan duk wanda ya cika dole ka so shi abin takaici saboda ko hassada ko son duniya a yanzu ka ga, mumini yana gaba da dan uwansa kawai akan sabanin duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un soyayya don Allah ibada ce dole sai muna son juna don Allah mu rika dagewa mu fi karfin shaidan mu fi karfin hasada kar mu yadda kawar duniya ta sa kake dan uwanka kawai don Allah masa wata dama a duniya da kai bai maka ba wannan ba daidai bane idan ka ki wani mutum don Allah masa wata dama a duniya ko ya bashi kai bai baka ba ba za ka iya ragansa ba Allah ta'ala bai taba raba wani mutum da wata ni'imar da ya a duniya don wani dan adam baya so ba sai dai bakin ciki ya kashe ka amma Allah baya canja decision da yana ba wani wai dan kai ranka baya so kuma ita taskar Allah ba ta karewa duk abin da ya ba wani dan adam yau a duniya in ka roka akwai ninkin baninki a taskar Allah zai iya baka watakila irin wannan ni'imar ko wadda ta fita ko ma itan amma kuma fiye da wadda ma aka bashi to inda kake roƙo a taskar da ba ta ƙariya me yasa wata ni'imar duniya za ta tsole maka ido don wani ya samu kai baka samu ba a fa dukkan ni'imomin duniya wacce ce mafi tsadar ni'ima shine imani babu wata ni'ima a duk duniya da ta kai ni'imar imani kowace ni'ima bayan imani to idan Allah baka wannan ko da bai baka wani abu bai ba wani mutum to karka damu don ya baka abin da ya fi komai girma mafhum tayyib don haka wala tu'minu hatta tahabbu sai ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin bazan nuna muku wani abu ba da in kun aikata za ku rika son junanku abinda zai taimaka muku wajen son juna kamar sahabbai suka ce na'am sai ce to afshi salama bainakum ku rika watsa sallama tsakaninku assalam aminci tsira zaman lafiya shi yasa ba ka raba musulunci da zaman lafiya asalin karantarwa musulunci zaman lafiya ne a wuraren da za ka ga musulunci ya halattar da yaƙi shine ko a wurin self-defense wato ƙoƙarin kare kai ko kuma a wurin mai emancipating masu rauni wasu jama'a masu rauni ya zama dole a yanta su da ake azabtar da su ko kuma don a yi establishing adalci a bayan ƙasa wannan su ne manyan dalilai ko adalci ko don kubutar da mai rauni da ake zaluntarsa ko don kare kai shi su amma in ka duba karantarwa al'asulu a musulunci shine karantar da zaman lafiya ɗari bisa ɗari don kalmar assalam menene ma'ananta Shi ne aminci ko ka ce peace ko ka ce stability ko ka ce security karfa mu manta ita kalmar assalamu alaikum din nan duk inda muke watsa shi ne aminci ya tabbata a kanku zaman lafiya ya tabbata a garuruwanku don Allah menene abun ki a wannan in addition to that ita kalmar fa assalam din zaman lafiya suna ne fa daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun suratul hashr ko aya ta nawa aya ta 23 kaga assalam sunan Allah ne idan muka shiga sallah muna fita a sallah da assalamu alaikum zaman lafiya in za ka shiga gida assalamu alaikum zaman lafiya in za ka fita wasalamu alaikum zaman lafiya gaisuwar 'yan aljanna menene salamun alaikum bima sabartum ita aljannan ma daru salam ne gidan zaman lafiya ne kuma dukkan sunayen Allah babu sunan cewa Allah mai yaƙi ne amma sunansa ne al-mu'min sunansa ne assalam duka suna da alaka da security da kuma peace and stability amma babu inda Allah ya ce ni mai yaƙi ne don haka afshus salama bainakum ku rika watsa aminci tsakaninku ku rika propagating aminci assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah mafhum tayyib haka mu rika dagewa muna sallama kuma mu daina jin kunyan yin sallama saboda in kai wani baya so a'a wanda bai so din kai kokari kaga ya gane muhimmancin sallama din an koya masa annan kai mutumin kauye ne go dan uwa na go eh ko wai oke ustaz ne to ina ji wayar taka local ne wannan a wani kawai aka yi ta ƙarar ma kowa kawai ku aka yi ta ustazu ni dai na ga tayi tayi o ta mutu to a kashe ta mana kawai wayar o alam ne o na sallan isha hukin eh, ta yi da ta yi alam din maimakon ta kira sallan kawai ba za a yi downloading na kiran sallan ba in yayi ya kira kawai bai fi sauki ba ustazu to Allah shi sa mu wanye lafiya bismillah na hadisi na 225 a cikin muslim na ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار ثلاث من جمعهن ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار والإنفاق من الإقتار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان al-insaf min nafsi wa badl salam lil alam wal min al wannan hadisi riwaya ne na Ammar bin Yasir radiyallahu anhu iya cikin al-Jami sahih al-Musnad al-Mukhtasar min hadisi Rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi sahih al-Bukhari hadithi na 28 manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa salasun ababe guda uku man jama'a kunna duk wanda Allah ya masa gyadar dogo sama ‘ya'ya ƙasa ‘ya'ya tsakiyanta ‘ya'ya ya haɗa su faqad jama'al iman haƙiƙa ya gama haɗa imani chip imani imaninsa ya haɗu fi riwayatin faqad istakmalal iman haƙiƙa ya gama samun completeness na imani wato ya gama hada imaninsa zanzan ya samu e insha Allah ta'ala imaninsa na farko ce al-insaf min nafsik ka zama mai adalci wa kanka insafi adalci na magana da mu'amala wato kalmar adalci tana da matukar wahala amma ban ba mu gane haka sai kana duba ayyukan mutane ka gane tana da wahala yin adalci Shi ne ƙin wani abu bai sa ka zalunce shi son wani abu bai sa ka manta dukkan sharrinsa duk inda za ka yi magana ka zama kana da adalci al'insafu min nafsik kana da adalcin magana adalcin magana ya yi matukar karanci a wannan society da muke rayuwa iya daga cikin al'insafu min nafsik idan ka saba da wani akan fahimtar addini ne kar ka duba iya sabaninka da shi din kadai duba wuraren da kuka yi ittifaki da shi gabanin ka duba sabanin mai iya yiwa kun yi ittifaki akan abu guda dubu daya sai ka saba akan guda ɗaya, sai ya zama yin magana ya gagara sai ka manta duk alkhairan mutum sai ya zama kawai kuskure kake gani mai iya yiwa ma ba kuskure ba bane kai ne ilimin ka bai je wajen ba mu zama masu insafi na magana iya da wahala musamman ga wanda ya saba maka musamman ga wanda kai ka san hakikatan baya son ka to yana da wahala ka yi insafi kuma Allah ya wajafta mana kamar da ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa a cikin wani sura suratul ma'ida aya ta nawa aya ta takwas Allah ta'ala ya ce kada ku yadda wala shan'anu kaumin wato ƙiyayya da hatred da wasu jama'a suke muku ya hana ku yin adalci ko da su sun zalunce ku to ku ku musu adalci imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi wasu ɗalibai sun fito sai ce min aini akabaltum daga ina kuke suka ce min indi abi kurai daga wurin abu kurai muke sai ya ce hudu min ilmihi ku koyi karatu a wurin suka ce bat kullum muka je majalisinsa shi bai da aiki sai zagin ka sai ya ce huwa rajulun sale lakin qadibtu li bi mutumin kirki ne amma dai Allah ya jarabe shi da hasada da ni me da li kawai amma ku koyi ilimin sa amma dai Allah ya jarabe shi da ni wannan shine me shine adalcin magana Sheikhul Islam rahmatullahi alayhi kan ce idan kuna magana koda ta addini ne kar ku wayi gari ku rika mai da gaskiya saboda wanda ya faɗi gaskiyar kuna da sabanin fahimta tare da shi yace wanda ya faɗan ko ba yahude ne ko ba nasare ne kar ku rika rejectin gaskiya kawai dan bai hude ya faɗe ta ko dan ba nasare ya faɗe ta ku zauki abin da ke cikin ta na gaskiya ku yi aiki da shi abin da yake na kuskure ku yi jifa da shi ai a qur'ani bilkisu na bautawa rana ta yi magana Allah ya tabbatar da maganar ta a bukhari shaidan ya bada fatawa sadaka wa huwa kadhubu manzo Allah ya ce shaidan tantirin makaryaci ne amma a fatawar ayatul kursi daidai ne abin da ya faɗa shi fa musulunci har iblis ana masa adalci a magana a ce nan daidai ne nan kuskure yake amma yau karancin adalci ya yi yawa tsakanin al'umma wanda suke ma masallaci ɗaya fahimta ɗaya ba sa iya junansu adalci wanda suke kan fahimta ɗaya ba sa iya junansu adalci addini baya ci gaba da haka ya zama kawai duk ɗan adam so kake kaga wai yayi tuntube dan ka ci mutuncin ba ka ake addini ba kuma wanda suke irin wannan idan su suka yi tuntuɓin aka taɓa sun fi kowa tashin hankali kuma za ka duba tuntuɓin nasu ya fi yawa wannan ya sa wani lokaci wasu masu tsoron karantar da addini wani idan ya kuskure ma baya iya gyarawa ba zai taɓa yiwuwa kana karantar da addini ka yi shekara biyar ko goma ko ashirin ba ka yi fatawa ka warware ba sai dai ba ka karatun ɗayan biyu ko ilimin ka baya ƙaruwa ko kuma ba ka yin abu don Allah aifiyayyen halitta shi da kansa yana iya rantsuwa akan al'amari daga baya ya bayyana hakan ba daidai ba ne. Ya ce wallahi sai na yi fara rantsuwa na kana da addinin da ya kaifiyayyen halitta ne fatawoyi sayyidina abbakar ya canja sayyidina umar ya canja abraman bin abu ya canja hatta mu'azu bin jabal a'ala hadhihi umma bil halal wal haram yana fatawa yazo ce na canja daga lokaci zuwa lokaci kaza amma mutum ce maka tun da nake ban taba yin fatawa na warware ba to ɗayan biyu ko bai yin bincike ko kuma bai nufi Allah da ilimin ba amma ba mutumin da ke bincike na addini ya shiga labirari kullum yi awo yana hafi wallahi sai ya yi matsayin matsayinsa addini ai maganan imamu shafi ne da ya fita kasar misira sanda faiwa gari sai a ce wannan fatawar tsohuwa ne wannan sabuwa ne wannan tsohuwa ce wadda mai canja mar fatawa kawai yawo a duniya sai ya kara masa wayewa yau yawo a duniya kadai ka fita a nan ka je saudiya ka je china ka je america ka je costa rica in ka zo ka yi tsun za a gane wata fata wadda aka yi a sauri a arabia ko a najeriya ba za ta dace da musulman costa rica ba don ba su da wannan gatan da za a yi wannan fatawar a kansu shi yasa a ka'idar addini hulwa ke sai ka san al'umma kake iya ba su fatawa saboda ka san larurar da suke ciki akwai abin da zai zama haramun a wata kasa a wata kasa halal ne a wata kasar halal ne a wani wuri haramun ne saboda me saboda situation din ya bambanta in ka je kasar saudi arabia ba ka da bukatan banki da ke dilin da riba ba ka da bukatan aiki da ke da alaka da sabon allah ba ka da bukatan mortgage da ke da anything na interest ababe da dama komai tsarin addini ne in ka je america ba haka ba ne in ka je costa rica ba haka ba ne costa rica ka samu musulmin da ya iya fatiha mai mai kyau sai ka gamu da aiki so shi sa shi addini mu rika yin insafi duk yadda wani ya saba maka kar yi zalunci a kansa idan za ka yi magana musamman zafin kai irin na matasa da ba san addini ba daga mutum ya dan fara karatu sai ya dauka kawai yanzu ya zama shekul islam a duk duniya ya samu wani dan kutai da aka yi mai dan shafi 30 ko 40 irin masu sauki irin na su bakar abu zaid da suke yi sai mutum ya dauka sai dauka ya zama wai yanzu shi menene shi yanzu mufti ne <laughs> na taba zama a nan wata ran nayi darasi ina magana sai na bada misali akan carbi na taba zuwa nan na rike carbi amma insafi ne don ni ba ni rike kuma bai dace mu yi fatawar bidi'antar da abin da wani rike ba a matsayin addini ba ya rike ne kawai don ya yi irge kuma fatawar nan bin bas ya ce ba ne. bane ibnu usaymin rahimahullah ya ce ba bidi'a bane sheikh salih fawzan al fauzan ya ce ba ba bane manyan manyan malaman duniya sun rubuta duk maganar ya rubuta ce takardu amma mutum da rike a ana ga sheikh nasiruddin albani ya ce kaza ko sheikh bakar abuzir ya samu ku yi. wai wani ma sai je maka wai carbin daga hindu ne saboda tsabar rashin karancin bincike kawai da ya ga an rubuta na faɗa ni yawanci ba ni kiyaye irin waɗannan al'amuran damu da su amma magana da ni har yanzu ban ma adresin matsalar carbin ba tukunna in a cikin waɗanda suke da ilimi suke da daraja ta ilimi suna ga abin da zan fada ɗin ba haka ba ne muna gayyatan kowa a ko'ina yake a najeriya za mu tsaya mu yi takace na ce ni ba ni rike carbi amma wanda ya rike carbi a babin kawai ya yi irge babin na'ura ce ta irge tun da babba ne haramta microphone a kira sallah da shi ba mu haramta kafir a masallaci shiga rediyo a yi wa'azi akwai al'amura da dama wanda ya rike kawai don ya yi irge halal ne in kai da yatsunka a wuri na fi falala ya fi falala amma wanda ya rike kawai don ya yi irge ba za ka haramtar ba don bai rike a matsayin ibada ba ne ya rike a matsayin na'ura ne waɗanda suke da saɓanin haka ina sha'awan wanda ke da bukatan munakasha ta ilimi za mu ware darasi rana ɗaya ya turo mana goron gayyata a gayyace su ko abuja a gaban jama'a sai mu zauna sai mu yi magana muna wannan gayyata ce buɗaɗɗiya na ba da open invitation ba ni da carbi ko ɗaya a duniya ina yi da yatsu amma dole na adalci ga wanda yake riƙewa irin wannan zafin kan damun yi ana shiga maza ce ma mu ga carbi mu kwaci har a haramin makka na taba kwaci carbin wani na tsinka saboda shekarun a wancan da karatun na irin wannan fahimtar ne amma a yanzu dole ka rika insafi kawai don wani wanda ya saba da kai ya rike sai zama duk abin da ya sharri ne muna gayyata in aka zuwa ka gayyata sai a kure mu ko ban faɗi hujja kashi ɗaya cikin ɗari ban an zo an kure mu sai a yi insha Allah ta'ala kawai dan mutum ya karanta dan kutai na bakar abu zai Allah ya masa rahama ya cikin sa bai zama dalilin ka zama kawai shekul sun akan duk matsalar addini ba wadanda suka fi ka addini suna da fatoyi duka a kansu amma mu matsalar mu shine ba mu duba matsala a addinin sai mu duba wa yake aikatawa wane ne ai ba mu shiri da su eh sai a tarbi da addini addini ba a gina shi kawai akan wai diban karan mahaukaci a'a ka duba ita matsalan ba wanda ya yi ta ba duk sabaninka da shi ka masa adalci in ba mu da adalci ba za mu da ba su fahimci addinin a bakin mu ba ba za su fahimci addinin a bakin mu ba ka juya kace fulanun kafir fulanun munafik fulanun munharif fulanun laysa lahu inda Allah min khalat fulanun mata fa ila jahannama wa bisal masir irin waɗannan kalmomi masu nauyi kawai don ka saba da mutum Allah shi samu wanye lafiya addini ba haka ake ba al’insafu min nafsik yin adalci mu rika dagewa mu yi adalci ga mai son mu da makiyinmu mu yi adalci ga wanda muke tare da shi da wanda ba ma tare da shi ko da wanda ba addininmu ɗaya ba mu masa adalci haka addinin musulunci ya karantar da mu ba a gina addini a kan son rai mafu tayyib wa badalus salam lil'ala da kuma watsa sallama zuwa ga mutanen duniya gaba daya mu zo masu yawan yin me yawan yin sallama ko ina ka je ka rika yin badlus salam shine kaman ifsha'us salam wa idza quyitum bi fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha wana sura kenan suratul nisa aya ta nawa zai zama aya ta 86 haka ne so mu rika watsa sallama wal infaq min ikitar mu rika ciyarwa a lokacin kunci kamar irin wannan zamani mu rika dagewa ana cikin rashin abinci talaucin da ake ciki da yunwa waɗanda suke shekara 80 da biyar sun ba su taba ganin sa ba a Najeriya irin na yanzu kar mu bar abuci kawai sai gwamnati ta yi kana da hali sai shinkafa sai masara ka raba mabukata kuma mu rika rubuwa ya halatta a bada sadaka a bayyana da a boye don wani ya bayyana wannan bai zama dalilin wanda kuma ya boye bai aikata ba Mafu. tayyib don haka ciyarwa iya daga cikin manyan ibadun da ake kusanta Allah subhanahu wataala shi kuma sai an yi wa kai training zaka je Saudiya sai ka ga aikin haji kaje ko umra sai ga mota ta tsaya da me da sabil watakila wanda ke bada da sabil din bai kai allajin ƙauyen ku kuɗi ba kawai tarbiyya ne ya yi wa kansa zai iya cirewa ya baya shi taimako fa training ne wani biloniya ne ba iya yin sadaka ta naira miliyan ɗaya idan na ce zai ba da dubu goma zai jin ana yagunansa a jikinsa saboda bai saba ba mai miliyan ɗaya ba zai ba da dubu goma amma wani dubu ashirin yake da shi zai ba da dubu goma fi sabilin lafi so mu tarbiyyantar da mu akan sadaka taimako mu riga koya ƴaƴanmu ka je sallar juma'a neman taimako ba wa ƴaƴanka naira dubu ɗaya ka je kowa ya bada sadaka shi ma ya koya ya ga yadda ake ba wai abu ne bai koya ba sai ya girme iya dole sai mun saba taimako ciyarwa fi sabilillah na daga cikin manya-manyan ibadu Allah ya ba mu ikon ciyarwa don neman yardarsa na'am وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير أي الإسلام خير قال قال تطعم الطعام تطعم الطعام وتقرأ السلام وتقرأ السلام على من عرفت على من عرفت ومن لم تعرف ومن لم تعرف يا muke da lokaci minti وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda anna rajulan lalle wani mutum sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace ayyul islami khair wana musulunci ne yafi alheri wana musulunci ne yafi me yafi alheri kale yace sai ya bashi wasu abubuwa guda biyu na farko tut'imu ta'am ciyar da abinci wata taqra'u salam da karanta sallama alaman arafta ga wanda ka sani wa mallan ta'arif da wanda baka san shi ba dukka sai ka musallama wannan hadisi ne na ibnu umar radiyallahu an iya cikin aljami as na imam al-bukhari rahmatullahi alai hadisi na 6258 mafhum tayyib don haka ababe guda biyu ne mafi alheri a musulunci a lokacin bukatar su na farko ciyar da abinci mu rika dagewa muna ciyar da abinci fi lafi musamman a wannan hali da ake cikin babu ake cikin yunwa wasu suna cin tafasa wasu na sayan ruwan dan wake su sha wasu na zuwa jeji suna cin ganye saboda kunci da aka shiga mu zama waɗanda Allah ya rufa musu asiri a cikin mu kar mu rena mai muka mallaka kar mu jira kawai sai ko dangwace ko sai abdussamad ko sai wane wane ko ere na za su yi shi aikin alkhairi kowa waye aljannar tasa ne idan masu kuɗi suka yi nasu ne in kai kai naka ne so dole akwai juhudul Ƙoƙarin mara marashi yana cikin mafi alkhairin ibada a wurin Allah ba ka da shi amma akwai niyyar yi sai ka yi irin alkafara a'a al'imani ana sai ka yi al'imani ka cire ka taimaka fi sabilillah mu rika koyon ciyar da abinci ka je ƙauyen ku ka dan sai abinci masara a dan raba gero a raba shinkafa a raba a taimaka wa mutane lokacin damuna iya daga cikin taimaka a taimaka mutane su yi noma ko da taki ko da abin da ya kama da haka saboda taimakon kuma jama'a su ginu su kafu su taimaki kansu ya fi muhimmanci akan kullum a mai da su bayi sai ana ciyar da su kokari a taimaka mutum shi ya rike kansa shi ya fi komai duk wani ciyarwa na gaggawa emergency ne is a short term plan but long term plan shine kowa ya dogara da kansa ya rike kansa mafhum tayyib Allah ta'ala ya wadata kowa a cikin mu ya kosar da kowa daga cikin mu da halal ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare ina ga sai mu dakata anan zamu tashi akan kaifa yuraddu salam alal kafir idza sallama a babi na 109 insha Allah mai iya yiwa sati mai zuwa ba za a yi karatu ba ina da wasu tafiye tafiye a gaba gare ni masu muhimmanci amma ban tabbatar da nayi su ba in ban yi su ba akwai karatu sai a tsammaci sanarwa ranar asabar ko da haji idan kuma nayi su to insha Allah ta'ala za a ji dik shiru mafu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidul majid Allah ya ji kan mu da malaman mu Allah ya gafarta musu Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya zaunar da kasar mu lafiya Allah ya zaunar da duniya lafiya Allah ya taimaki addinin sa ya taimaki masu taimakon addinin sa Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wallahu ta'ala alam